У нього дуже багато залежало від випадковостей. Міг вступити в інший вуз, могли зупинити невдачі. Ні, невдачі не могли зупинити. Але й справді міг досягнути значно більше, дуже багато, і міг не зробити нічого. Склалося так, що звершив найбільше в окриленні і у відчаї використав і те й те, вичавив з себе, з свого мозку, з крові, ступив високо, але вершина гори далеко. Це мучить? Мов би ні. Звичайно, якби жив для себе, тобто для неї, не був засліплений роботою, то, мабуть, не втратив би її і не сидів би зараз у такій розпуці з опущеними руками. Був увесь у роботі, думав не про себе, а все про інших та про інших, про дах для багатьох закоханих, про світло. Тут усе правильно, і це теж щастя. От тільки з Іриною не склалося. Хтось мені казав. Тебе прозивають там Кампанеллою. Він посміхнувся. Прозивають. Отакий збіг. Мені запропонували здійснити один проект мого сонячного будинку. Кампанела тільки мріяв. А ми будуємо наше реальне місто Сонця. Він знову задумався. Колись, як мені вручали першу нагороду сказали, щоб підготувався до виступу. Я написав на десяти сторінках, а вийшов, зіжмакав ті аркуші і заплакав. Заплакав і все. Ти розумієш? Це не сентиментальність. Це була найкраща моя промова. У мене й зараз десь отут, вказав рукою на груди, сльози. І я не соромлюся. Я розумію, як багато втрачено. Того вже ніколи не вернути. Але і вистраждано. Страждання неодмінно мають окупитися радістю. До кінця я це зрозумів у поїзді, по дорозі до тебе. Я прошу, поїдемо зі мною. Зачекай, перепинив її. Мені зараз важко висловити все. Я не скажу, що і в мене в душі тільки райдуги, ще там не перегіркло, але й не переіржавіли всі опори. Ось приїхав до тебе і відчув, що ми зможемо бути щасливими. Вона теж дивилася на нього з хвилюванням, але її очі були повиті скорботою. Вони були не схожі на очі колишньої Ірини. Тільки він не помічав цього. Не схожі не лише тим, що колишню наївність випив досвід. Вона мов би, дослухалася до себе, намагалася щось зрушити і не могла. Гірка мудрість лежала в кутиках її все ще красивого, чутливого рота відбивала таку ж гірку мудрість душі. Ти живеш хвилиною Василю, і ця хвилина щаслива, великодушна і щаслива. Великодушною вона може бути довго, може й до кінця, а щасливою час не можна викреслити, спалити, забути. Моєму синові скоро виповниться сім. Він стане моїм сином, гаряче, щирою вірою сказав Тищенко. Я ніколи не згадаю жодним жестом, жодним словом. Я зумію, я зможу. Зможеш примусити себе. Я вірю, можливо, Василю. Бачиш, я вже встиг передумати й те, тільки що. Не знаю чому, ще якби Сергій.